Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Bernama Kurdi. Guten Abend und herzlich willkommen zu Bernama Kurdi, dem kurdischen Magazin in Funkhaus Europa. Diese Woche mit Jelil Kaya. جاره کدن ایوار باش ایرو بیست 27 مها ایلونی سال 2015 یک یکشنبه ساعت بیست و فونکوز اروپا به کردی دپیو لبل میکروفونی بیجره و از جلیل کایامه و بدله که گم خیراتنا و حمیان دکن با برنامه کردیا و هفته اما ساعتک انکو حتی ساعت یکی ده خزمتا و دبن و هیوی دارم هنجی حتی داویا برنامه مبتنه نهیلن کرم کن ام دست پیکه ده لیگوداری بکن کامجبو و هفته چمجار آماده کرنه îro roja dawiya cejna qurbanê ye Xwedê ji bo xwarinê moka welatê xwe ne bê li welat me çi xwarin çê dikir dîsa wê berdewam dikin dîsa aynî slavare û birince û tirşike û goşte û kutilkin <laughs> Hevserokê HDP Selhedin Demirtaş doh li Leverkusen bû. Bizler eğer seçim döneminde 7 Haziran için söylüyorum. O kadar büyük baskılarla karşılaşmasaydık, adil, eşit bir seçim yarışına girmiş olsaydık 7 Haziran'da %20'den fazla oy alabilirdik. O potansiyelimiz var. فونکاز اوروپا هر روز برنامه که به دو زمانی انکو عربی و انگلیزی جبو پنابرند وشینه. Funkhaus Europa. Refugee Radio. هر وها ای روژ دوسلدوف خودیا رایز بیروی که انکو نویسکه ها رویتی جمیل رشیدی جید به میوانا برنامه استودیوی و مپر درباره سیاحت و رویتی تعطیلا پایزی ده به پیون و هلبت برنامه کردی به موزیکا کردی نامشه گلک سترانیم بکردی جید بنده آنه فرمو برنامه کردی دست پیدا که برنامه کردی بیسی نور چلاک هەرێ برنامه کردیا به هفته بستانه گووندی دست پێ حسن شریف شالرد دومله دین دینامن جابر شالرد دوم جابر شزریامن دین دین دین دین دینامن دین دین دین جابر Ku îro çaremîn em ku roja dawiya cejna qurbanê ye û carekidin cejna misilmanan pîroz û mimbarek bin. Lê Kurdên misilmanên li Almanyayê cejna xweçawa pîroz kirin, me ji çend guhdarên bernama Kurdî pirsîn ka wan aydiyê çi kirine. Wele cejn li Almanya nîne دي بو من المانيا انا الولات نجم جوان دورن بس مگو لکمالی ما انسان مهنه مالبات هم مهنه کرد امچون باوان ایدوان پیجی پیروز کرد و روژا دویمین عید توپلانتیه که پنابره hebu بو امچون باوان جی من بوان racî îdovan pîroz kir me got نه ne li مبارک و پیروز به خیرین بو مبارک بو مار شادی و آشتی و زروشی بیارو پیروز به دا استیم دسته تا جشن تیجی پیروز به خودی جبو خوارنه مو كوالاتي خوانه بالولات ما تشي خوارن تشيت كردي سموي بردوام كنيسة عيني صافارة وبرنجة وترشكة وغوشتة وكتلكن <laughs> Der erste Eidtag war ein Donnerstag, da mussten wir arbeiten. Haben wir bis 18 Uhr gearbeitet. Äh, dann war ich bei meinen Eltern, dann haben wir Kuchen gegessen, Tee getrunken, ein bisschen und uns unterhalten, damit uns diese Eid-Atmosphäre uns einbilden. فقیری ما هنم دنوال سن هایفا سورا کردستانی مثلا کردستان ترکی دکه صد مالی فقیری و هنا دکه و یا قمپا معمول اسقابنا دوام لی جرد شي يعني جبو ما قربان نحو جيما فراجيكن جبروية كما قوية ما بريوين بشين ولات ولات جبو ما حيوان شجكن او انسان ما جو كوبانه هاتنه جو روجاوا هاتنه جبو وان برا مگو جبو وان براجيكن بله ما دنگی چند برگودارن برنامه کردی پرسی که هوان جبو عیدیه چه کرنه و بیستکتن امه به عالم اسلامی به مل سعید را بپیون امه هم پرسین لسر قربانی بکن هم جی لسر کارسات حجیان عالمی نایه لبنده بن. نازانم صدا, صدا بله مگو جشن قربانی او روژا داوی او هر سال دربار شرجه کرنا قربانا ده گنگشی کوتبیجک تیل درخستن وکیدن تشتکیدن مخابن هر سال بگلک کس لحجه دما کو دخوازن و جیوین خوین دینی بجیه بینن لوی دره جیانا خواج دست ددن و ای ساجی لمینایه دوره حفصت کس جیانا خواج دستا از نها ج اش وایلا به ملا سعید ره به پیوم هم درباره معنی قربانی ده و هر وها چوا مرد کار وان کارساتان پیشی لوان بگره ملا نهال خطا تلفنی من سعید عبارت بخیر عبارت بخیر برام سچاوی من تلاب و ریز تو گودروانا گشکارا کرم گلک ممنون ملا ام بوی پرسی دست بی بکن ججن ججنا قربانی و معنی قربانی چی همشتا گوداری بکن بله اونها گذاروان زی باش تزانن د دین اسلام دا دو ججن هنه یکی یا یکی قربانی قربانه بله جشن قربانه مجاره مثل جشن قربانی جشن قربانه تەوی حەج تێدا هەیە فرزیت حجی موجبات حجی تیده او تشکی دنه تیده قربان جی هی دهنک مذهب دا قربان واجبه گره هر کس مجبوره دهنک مذهب دا ام بیج مینه امام شافعی اری واجب نه بیجی خیرک پر مزنه چما قربان اموی بویجن نه بگوره فیلوزوف و پروفسور علمی پروفسور و فیلوزوف علمی دی, دی, دی انسان دا د انسان دا تشت کې د انسان دا گاوا انسان سال جاره گوش نخوه یان سال جاره تشکی اوک نکه تشکی نکه و هغه لازمه یعنی انسان گره سال جاره الله گوشت بخواه گاوا گوش نخوه ده بدن انسان دا که ماسی که چه ده به اره. جبوی وی دین اسلام جی عالم اسلام جی گوتنه گره دەولەمەند شەرژێ بکن فەقیرژی گۆش بخۆن مەقصد ئێوە نەکوور مینانی کول وڵاتی مە دهات سەرزێکردنی قوربان سەرزێ دکردن li her kesî mêkê hêjarê ku qes salê carê goş nezxwar pirtîkî didan wî jî didan ewê çar çar kerî pezê hewû didan wî jî آره انگار تو بجش با سقلمی جان بله، بله، انسانیه. انسانی بله، نه صحت انسانی بله هر تشتی کود دین اسلام دا هاتیش بوی خاطر انسان و انسانیت هاتی گوا تو به اساسی دین مذهبی کی ایجار تو مذهبی کی چوتی مزن تیره هنه چوتی چره مثلا لورا هنك قرولش ميناني هنك قرولش جماعت هنك ملات لبرا قربان کن كان لأوروباي اري براجر مثلا اف قربان لأوروباي تي شرزي كرني جنهك مازنه اف قربان نينه لفي أوروبا احتياجا كي بگوشت هي آنها دنیای دا به میلیون انسان محتاجی گوشتن به سالا نابینن مثلا من به چاوه خود دید که چکی کرد پێشا خو گرتبوون لە دەرێ مێزبەخانە سکنی بوون بەریا قوربانش خورا ڕوویکی بگرن بهێرن وی ڕوویە بشۆنێ بخۆن د دنیای د اوقات فقیر هبن کرد و ترک و عرب بسلمان له اوروبای قربان شرجی بکن معناوی قربان نینه تدبی یعنی جهه کو فقیر لین انگل ولات لی جهه کیدن شرجی بکن بری بری آنها جه فقیر لیوه گره تو بشینی وی دره شرجی بکی توی گوشتی وی آدکاری بدی گینوان فقیر له اوروپای قربان نای شرجی کرنی قربان الابروپای وره شرجی کرنه جه معنا قربانی در بکوه بله. یعنی جبوی وی گره بسلمان هر کس قربان خوش بشینه ولات نوا فقیر و انسان هجار گنه پریشان لوی دره گوش بخون شا ببن بله مقصد عید قربان اوه یعنی گره زاروک و فقیر گوش بخون شاببن کو واتش تهانا هی همی که خو نکار بگین حش فخیر نکارن ایجا نها به هر آوای به دین دلیزن دوی تشتهان دا جی دلیزن یعنی کو د مذهب امام شافعی دا جید مذهب امام حنیفی دا واجبت مذهب امام شافعی دا خیری پر مزنه اره ملا یعنی مدخل آنها- از پرسه که دنشته بکم مبحثا کارسات لحجه که لمینا یه وقتا گو خلط خواست کور با ویژن لوی داره پیل هفدو کرن حفظت کس جیانا خوش دستا و افتشته که سال پیکت سده ما ویه که چی تو بخوا چند جارا چویی وی داره تو او در باش نازده که مره نکاره گلو پیشیلی ویه که بگره بله از بخوش هشتی و پینجا حتا نودیل سعودی بوم از از را چوم حج گره مرو نویجن از بسیدان جو چوم عمری نهاد خدمت دولت سعودی خدمت پر مزنه نها ez qarişî bûyera nabim hinek bûhene ji merdiwana ji tişta ewna lê bi taybetî bi giştî bi giştî ev bê ev bê talîmiya heciyayî ji hecyara heta ney gotinê افتشتا هانا گره نظام و انتظام و تعلیم نی کرنید اوا کارسا هزار سال دنجی دوام بکه او انسان بمرن یک تشکی دکاره گره تحجید تعلیم را در باس بند تعلیم را تعلیم را گره حجی زانه بند او خدمت سعودی کری ایرو ژاپن و چین چل میلیون هر تش به کسی نای چونکی به نظام و انتظام ترن اوه هانه تر به نظام و به انتظام ترن سعودی جهر مروکی را ریکی چه کجی دیسه اوه ساله به هزار انسان بمرن اره تو دبی چاره سری و بریگو حجی و هرون وی داره لولات خواه لوی داره تعلیم و نظام هینی وام بکن بله ملی ام گلک سپاسیات دنگ وقتام نما ببوره و مالات آواج با آگاهیم کت دانامه گەلێک سپاس بله ساعت 27 دقیقه داقەم برنامه بەرنما کوردی دکن لەسەر فنکۆز اروپا هیلی بدوی دلال وره هيلو برا آخر بردانة دلي من عالما ويا نابي إليه دت ورا من رابي شحالي من على ما ويا إليه Funkhaus Europa. Մեջարա իրո դիբերնամա քուրդիդը Թուրքիա Արամ Նաբը Ռոժնինա Կուշնուչեն մրեն ու Կուշտնան նե Դոնապերժի 15 կիլոմետր դուրի նավչաբե շաբաբա շնախե նավբերա հեզն փարաստնագել հեփեկե ու արտեշա թրտե փվչուն դերքետ Լգոր Դախոյանի արտեշա թրկ լուգունդե սետ կաժի շերդերքետ լե չավկանիեն հերեմի ռադգեհինն արտեշա թրկ բելասեբե տոպեն հավանը ավետնե նավգունդ կուդը ընջամեդե սե սիվիլ հատնե կուշտն و کیدن لنف با به شباب جی شوفره امبولانس امبولانسی به تقه هات کشتن و شانده که هده بجی به شباب بو وانجی را گهند برای وی شوفر امبولانسی گوتیه برای وی جالی هیزن اولکاری ان ترک به جقست هاتیه کشتن وزیر تندرستی ترک ده داخوینه خود گوتو بو که خودی گراوی پکه شوفر امبولانسی کشتیه هفتم دو جی لدیر سمی نفبر شروان ان هپگه و ارتشا ترک شر درکت دو دنجامه ده بین باشیک هات کشتن Reşle Türkiye Tirkiye ev hevdem amadehiyên hilbijartinê jî tên kirin, di vê çarçeweyê de hevsorekî HDP Selhedîn Demirtaş doh li Leverkusenê bû. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. دمیرتاش لوی دره خطابی خلکه گلی کر دو دمیرتاش تا خافتنا خود گوت وان ده هفته حزیران ده نتیجه یک باش ستندنه و یکی سرماوزه ده او نتیجه که هی باش تجی به دست بخن و اردوغان پوشمان بکن که بریاره هل بجارتن ادایه دمیرتاش هر وها گوت اردوغان دبی قی 6 میلیون کس که دنگه خب دانه هدپی بشاشی دانه و ویر راستیه نخوازه قبول بکه Bütün kardeşlerime 7 Haziran için teşekkür ediyorum. Güzel bir tercih yaptınız. Şimdi daha iyisini yapacağız. 1 Kasım'da seçim kararı aldığına onu bin defa pişman edeceğiz. Erken و هفسروکی هدف سلحدین دمیرتاش وکی دنگوند هگر لسروان زخت و زوردستی نبونا اوی جن سدی سیزده لجسدی بیست دنگ ورگتوانا ده هفته حزیرانه ده و ببونا شرکه حکومته انکو دمیرتاش دیار کر ایوان پرسکره کوانا بنداش سدی ده نینه Bizler eğer seçim döneminde 7 Haziran için söylüyorum. O kadar büyük baskılarla karşılaşmasaydık, adil, eşit bir seçim yarışına girmiş olsaydık, 7 Haziran'da %20'den fazla oy alabilirdik. O potansiyelimiz vardı. او دمیرتاش هفسورا که هدپه وکیدن رخنه لسلک وزیر اردوغان گرد کو دستورا بنگهین بن پیده که اجبا پارتیا AKP کمپانیایا هلبجارتن بریوه به. دمیرتاش وکیدن بالکشاند ایریشین لدش پارتین وی او گود اردوغان چاوه خو رش کرنه. کو اردوغان تقصیر ناکه هر کسی که گل همبر قصراوی راوسته او بنزین برده و بشوتینه. dikare agir berde bajarê e xwe rîzê jî û tevahiya Tirkiyeyê jî eger li dijwî rabin. Gözünü karartmış gözünü. Öylesine çılgınlaşmış ki iktidarını koltuğunu kaybetmemek için HDP genel merkezini değil bütün Türkiye'yi yakabilir, ateşe verebilir. Benzin döküp bütün Türkiye'yi yakabilir. Nasıl beni seçmezsiniz deyip Rize'yi de yakabilir Rize. Kendi memleketini bile yakabilir. Bu kadar çılgınlaşmış durumda. بله اف بون هن سرنابین جا اخافتنا هفسوره که سل... هدپ سلح الدین دمیرتاش کل دو زنه بو وکی دن لترکیه مگو آرامی نینه دی رو هات را گهندن لبسمل لوی دریجی نف خو پیشاندان و پولیسا ترک ده هن پفچون درکتنه و والیتیه و قیمتمتیه باجه را گهندیه که چار روژان هاتیه قدخه کرن که خلک باجر در کون جدر به رفیوجی رادیو بله رفیجی رادیو انگو رادیو اجبو پنابرن فونک از اروپا نها نوا هفته هر روز انکو دوشمه حتی اینه نیورو ساعت 12 کم 5 دقیقه جبو پنابر نوهاتی برنامه که به عربی انگلیزی دوشینه Di navan pênc daqiyan de hem derbarê rewşa penaberên li Almanyayê û him jî li ser mijar û gotûbêjên derbarê tenduristî, qanûn, întegrasyon û bi giştî derbarê jiyana li Almanyayê de agahî û nûçetên belav kirin. Me jî ji refîcî radyo çend mijar ji bo we hilbijartin. حکومتا federal ji bo penaberan تر پره ترخان خرج و این پنابران هری زیده کیسی حکومت فدرال در دکوه سرک وزیر انگلا مکل دگل هفدیتنا سرک و سرک وزیر همو ایالتین آلمانیای ده اویک اشکره کرد لگوروی کفتنه حکومت فدرال حتی کو پیواجوی پنابری وان بگیجه نتیجه که حکومت فدرال جبو خرج وان سر پنابره کی 67 یورو بده ایالتان انکو بدن حکومت ایالتان کو پنابران خرج بکن نکو راست راست بدن پنابران بسر ده جی خرجن زاروکن بن 18 سالی کو دیو باوی خو وقت یانه جی او حکومتا فدرال بده هر وها د پیواژویا پنابری ده هن کو هرتن هاتن کرن ایدی د قبول کرنا پیشینا پنابران ده نما پرددن پناخوازان و دشناوی ده او جل آلاو فراخ بدن وان وکیدن ولاتن آلبانیا انکو ارناوتستان کوسووا و مونتنگرو انکو قرداغ وکی ولاتن آرام و اوله هاتن تصنیف کرن معنیاوی جی او خلکی کو جوان بلاتانتین تا خوازیه پناوری دکن د کارن ورن وگراندن او پاش دشتاندن پستخانه آلمانیا جبو پنابران جهه ستاجی ودکه دوچه پست انکو پستخانه آلمانیایی جبو پنابرین جوان هزار جهه ستاج انکو عملی ورکه درباره پستخانه آلمانی د سروک وان فرانک اپل گوت gelek penaber hene ku xwendane û zîrekin û li Almanya dikare ji van kesan feyde wekî din penaberên nexwenda jî cih hatiye veqetandin ji bo wan û ew jî dikarin li depo an jî belavkirina nameyan de bixebitin. Lêbelê Odeya Sanayî û Bazirganiyê ya Almanyayê li hember vê yekê hişyarî da û got nabe ku penaber rasterast bi çavê karkaran li wan were nihêrtin. Piraniya wan penaberan ji xwe bi almanî nizanin û têra xwe xwedî tecrübe û zerengiyê nînin. دکه کو پنابر هرن زاننگه هین آلمانیایی وزیر فدرال پروردهی یوهانا وانکا جی رازیه کو پنابر باوای کی زودتر بکاربن زاننگ بچن زاننگه هم جیه که مها یک سال 2016 و پیوه بیانین لآلمانیایی که دستور خوندن استندنه و هر کم 15 مهل آلمانیایی نه دکارن بافک انکو بورسیه خوندیه انکو به عربی منح بستینن کسی که اقامه کەسێن و ئیقامە نەستانەوە لە دوول دونگە لە ئەڵمانیانەژی دکارن سەری لەوەیە کێبدن. حتانەها دویا کەسێن بیانی چهار سال لە بەندێ بمانە هەتاکو بچن زانینگەهێ. لێ هەگەر کەسێک وەکی پەنابەر هاتبە قبولکردن تکارە یەکسەر سەری لە بافەکێ بدە. و چند جی برنامه رفیجی رادیو گوداری کرد رفیجی رادیو به هفکاریا برنامه عربی رادیو بلیم بغاندن بکتی و شندن هندکارن هر روژه یک شمیجی به جی ساعت یانزده حتی دونزین برنامه عربی الساوت العربی گوداری بکن لسر فونکاز اروپا فونکاز مالپری برنامه کمان فونکاز اروپا دی ایر de la romani, romani ha romani, halo la مەژ تریۆمارە گۆداری کرد ڕۆمانی û ji بۆ guhdarên tiryomara û heskinê wan em niha nûçeyeke hunerî bidin ji bo huner hezan Gudarên mên li Kölnê dikarin heftiya pêşiya me roja yekşemê biçin pêşangeheke wêneyan û paşê herin konsera trio Mara. Wênesaz û pedagog hunerî Hesan Hüseyin Devecî digel zarokên penaberên ji Sûrî projeyek çêkiriye û berhemên wan zarokan jî ew werin nîşan dayîn di vê pêşangehê de. Paşê jî trio Mara sê jinên jî hatî ew ê konserê bidin beşdaran. Solîsta wan Sakine Teynaye, kemansaza wan Nurê Dilovanî û piyanîsta wan jî Nazê e. و کنا پیشنگی دی ساعت شانزدان دیه و کنسرج دی ساعت هفدان ده دست بیده که نوانیشان تمپل شتخاص سیو یک پینجی شهستود هفتیو نه دویتس کن برنامه بی موچه انکو بلیت ناین فروتن لی مره کاره جبا و برخواد چه هات کاره وکی ببخشینه و نهاجی ام بستان رجنه در دوام دکن جد دیوب علی yaralım میوانی برنامه کردی ام رومان بله میوانا برنامه کردی ای شف جمیل رشیدیان اجود سردارپه خودی رایز و بیرویه انگو که سیاحت ای او د دل مه د نورث وستفال نه تعطیل پایز د سپید ک چې وګلک ملباتن اف داویه بلی کو هوا پر سال به هر سفره که اوجروجن خوشین داوی یندګرمه سودی ور بکرن. Galaktaverinle Almanya'yı en vakit Nordsee und Ostsee Malbat'ta karın lüvedere tatiliye bakın. U le vakitin Malbat'e men Kürt, Behtir ve Payze için velat çiber ku karın liber ku lüvelet ke hava gelek germe. Le heger mene duxaze bernameye sefere ke bike de ve bala xobidit li çi tiştan dikkat bike. Ez evan pırsan u pırsendin ji hanım Cemile Reşidiyan bikim kuj li Düsseldorf'e naha hati cemme li meyvanan bernama stüdyoyim. برز جێمیلە خان تو بخێراتی بەناما کوردی سپاس دەکەم ممنونم ئەم بەبێ پرسێ دەست پێ بکەن ئەم پرسیارە دەستی پێ بکەن ئێستا مەگوتی جەژنی قوربانە وازانم وەختی جەژن تعتیلی هەیە یان نییە سەرتان ئیشتان زۆر شلۆغ بۆ قەلەباڵغ و پێشەوە جەشنی قوروان نەوەڵە قەرباڵە بەبوونی جەشنی هەرەوە تاحتێڵات ئەڵمانە دوو هەفتە تاحتێڵە لە دوی ئۆکتۆبرۆشراوێ قەرەباڵخ بوو. بەڵام بەبوونی جەشن قوربان و نا چۆن زۆر لە مناڵەکان هەن لە مەکتتەبە مەدرسەیەرس بەبوونیەوە ئێساگن بۆ جەشن دوای لە دوی ئۆکتۆبرۆی ئەرێ بەخاترەوەی کە جژنی قوربان لێرە تعتیلی فەرمینە لەبەرەوەیە ئیجا مەگۆ تعتیلی لە مانگی پێنجی داهاتوێسە تعتیلی پاییز دەستی پێیەکە خەلک ئەوانەیە کە ئێستا حەزەکەم بۆ سەفەر بکەن بچن وەرە جیەکی تر بۆ تعتیل ترند زور بیار حزکن بچن کیه؟ زور زۆر لە اچن و بە بۆنیەوە هەوا سرده بله اچن با کشورگر اسپانیا و او کشور ایتالیا و بلهم بەڵام کوردەکان سال بس هاوین اچن ئەچن بۆ کوردستان ئەو او ئەو کولتورە بەداخەوە لەناو کن نه که کشوەرەکان تریش مردم کللتوریان فەرهەنگیان بشناسن ئەو فەرهنگیانە هێشتا هێن نۆگەکە ئەتوانن یەک هەفتەیش بچن بۆ ئیسپانیا و یا کشبەرگەر ئەوروپای. تر ئاشنا بن هەن فەرهەنگی و کللتوریە هەرە دەبێت ئللا هیم ئەوێ بچین بۆ کوردستان بەس ئەوە پایزش باختێکی باشە بۆ چین بۆ کوردستان وانە ئەوگەگەر باشە یعنی بهترین بەڵام زۆر کەمە کوردەکان عادەتیانە چوار هەفتە بڕن هەمیشە. بۆ دیەن خانوادەیان بۆ دیەن کوردستان مەلێ بۆ بهترین فصل بۆ کوردستان هەر پاییزە چون هەوا داخ نییە گەرم نییە خۆشە نەگەرمە نەسەردا. زۆر خۆشە فەصلێکی خۆشە ئەرێوە لە ئەزی هەرتم منش پێم وهایەکەویەکە بچم بۆ کوردستان یان بەهار بچم یان پاییز بچم بگان <laughs> هاوینی زۆر زۆرە بەس جەنابەت تۆ حەزت لە کام وڵاتەکەم کەشوەرەکە بچی من چۆن حەزەکەم بە کێف و شاخۆمانە حەزەکەم بە کێفەکان مردین چوگم زۆر خۆشە ئەوختە لە ئەلمانە لە جنوب ئەلمانە کێفەکان ئالپن من بیشتر بە کف خۆشم تێ کف و کفنەواردی وەکو کوردی و هەموو کوردەکان وا خۆشیان تێ کوردستان حەزمان لێە بەس وەکی ئەوەی ترش وتی ئالمان زۆربە چم بۆ وڵاتانی گەرم ئەوش سوجی ئەنەوە نییەوە هەوا سار بۆ ئێستا زستان دەستی پێ کرد. دووەکی ژنێک ئێستا ڕایزە برۆیت هەیە و چۆن ئیش دەستت پێکرد بە ئەمیشە وە شتێکی زۆر زۆر نییەوە زۆر خەلک نبینی کە میشەکە جەنابەت بۆ چیان میشە بۆژات لە تۆ فەرهنگەکان دنیا بشناسم خەڵک دنیا بشناسم لە فەرهنگ و لە کولتوریانە ئەوختە حەزم بە سەفەر زۆرە کرد زۆر سەفەر و چتم پێی خۆش بوو بخاترەوە دەست بکرد لە ئەلمانە هاتمە ئالمان دەرس تووریستیکم خوند دوایەوەش بریاە دوایەوە لەمە بینێ ئیشم کرد لە لای مەکتتەبەکان لە لای ڕایزە بێغۆکانتر مەکتتەبەکانتر دووە بۆ خۆم ساڵ ده ساڵە نزیکی ده ساڵە بۆ خۆم ڕایزە بێغۆکم ئەژانسی مسافر بەریم دانیاوە سرکوته بی انشالله بله امنها گوداری استانه که بکن خوشویست مجدنگی هانی امه پاشه بردوام بکن اخافتن اخواه به خانم جمیل رشیدیان جدو سلدورفه خودی رایز بروی گلک پرسی میندن هنه جبا وان کسان که خوازن هرن سفره که و دویل بالا خواه بدن چه جبو لسد چه تشتان دقت بکن فرمو deste cum cerchecchiai Em a haftan xwe به جمیل به Cemile رشیدیان ji diz Heldorfê me got bixwe xwediye ریز غیز بیروی که نویسکه که تعطیل تعطیلی و اما در باره ویده به پیون کاج و این کسی که خوازن دوی تعطیل پایی زیده برنامه که چه بکن و شخار هرین سفری دوی لچه تیقات بکن اما نه هفته خو دوام بکن جاره کده مرحبا تو بخیراتی جاره کده سپاس جمیل خان استا وتن ڕایزە بیرۆتێ مشتریت زۆرتر تینە کوردن ئالمانن ئەوەی ترن ئەلمان و فارسەکانن بیشتێن بەداخۆ کوردەکان حمایەت باشیان نەکردو لە من لێ بیشتر لە مشتریەکانم ئەلمان و فارس و تەک عربن لەگەڵ عربەکان داری حەزرم فارسەکانیش دێن لەبەرەوەی کە زوان نەزانی لەوە رابطەی زوان و فارسەکان لەبەرەوە کە زوان نەزان لەبەرەوە کە بۆ پەرواز بۆ ئێران هەرزانترە بلای امو تا کرد تا ئینتەرنێت و جێگەکردتر اره استا چون زور وقتی ابینی وقتا من ڕدەب من خۆم زۆر نەچمە من ڕایزە بیرۆ من نەمزانی بەس بله. لەسەر جامەکە شۆشەکە ئەبینی چون انگبوت ئەوە کن ئەنگەبۆتیەکەن چێکەن با خەلک بێ بۆ با با با او, او انگبوت گره هیه. بیشتر تحت لاتن نیه هلا اگر غیر تحتیالات بی او انگبوتگرا دروسه ولی انوسن اپ یعنی از انوسن که لم قیمت خوش نرخوش رعوه بستگی به چند, چند ستاره بید بستگی هست که حال پنزیون به فل پنزیون به بس سبخانه به فروشتک و اما انگبوت کره هیا بلام کم جیگه هست اشی زو خلق مثلا شش منگ بلوا بگرن که ام انگبوت کره بگرن ینی ئەوانەی کە تۆڵێ ئەنگەبەت نووسێنە لە لەم قیمەتا و بەرژۆرترە چێت تجارە نابێت هەرگیز نابێتە بەکێ چە بدرە ناوەوە ئەو شتێکە تۆ ئەبینی بە ئەو قیمەتە شتێکی بلەتی پەیدا بکیوانە ئیمکانی هەیە پەیدا بێت بەڵام تۆسیاکەم کە ئێژم پێیان کە شش مانگ بەلەوە بیگرن باشترێکە بۆ ئەو کەسگەرە کە هێنیان زۆر نییە پوڵیان زۆر نییە ناتوانن کە سەفرێک کامل بکەن تۆسیەکەم کە هەفت مانگ بەلەوە بیگرن جە ماگانە پەرداختیکەن نە یەکجار کە نەتوانن تۆ و پوڵەکانی پەرداکەن ماگانە پەرداختیکە هەرزانتر تواوێ بۆیە. ئەگۆ زووتر بکەن هەم دکارن جیە باشتر و جیە ئەرزانتر پەیدا بکەن. نهاتە بەسا جەنابەت بەس کرد ئێستا خەلەکە لەسەر ئینتەرنێت هەموو تیکت و بلێت و شتەکانەکردن ئێستا لەم وەختەدا بلێت و ڕایزە بیرۆ مقایسە بکی ئەوان چه شتێکی ئاڤانتاژ و دەزاڤانتاژیان ئەنگۆ ناختایلی و فۆتایلیان چییە کە لەسەر ئینتەرنێت بکری چیە بچی لای بۆ غایزەبیرۆ بکری چییە بڵێ ئینتەرنێت جاران هەموو خەڵکەکان وێن زانی زۆر هەرزان دەرتێ تۆ نرخەکان کە لە ئینتەرنێتە هەست لە ناو ڕایزبێ خۆیچە هەرەوە هەست هیچ فەرقی ناگە بەڵام ئینتەرنێت زۆر لە مردم کلااو چووگە سەریانە یا پارەیان لە دەست چووگە پارەیان لە بین چووگە یا ئەو شتەکەمونگە هاتکنە سۆ بازم بۆ لای ڕایزە بێغۆکان ئیتر وەکو جاران مەسا ئینتەرنێت فرێنە ڕایزە بێغۆ ئێمە ئەشناسن ئەگە مشکڵێ بێ ئێژن پێمان ئەگەر هێنێک بێت لە ناو ڕایزەکە کە هۆتلەکە ئێمە تۆسیاکەین ئەم هۆتلە نەوێت هۆتلێ تر بێت خاسترەکە. توزه پنجا اویرو گرانده ولی هتل باشتره که ام چت گره هست که خلق نه ایسا و کجاران لی اینترنت ها نگرن ایسا حد کنس و بازم دوباره با رایز بگو چون نرخکان یکی که بله. چه ل اینترنت چه لی رایز بگو یکی که طالب باشته که بچله کسی که شارزا به که پیت تپی بده که قیناک ده یوروی زیده تر بکی بلام جگه قیمتی 100 یورو باشتری پیدا که بله. اوشته که مهمه براستی بله بله ئێستا پرسیارمان کرد کام وڵاتانە کە ئێستا خەلک ئەچەن وتی باسی ئیسپانیات کرد ئیتالیا کرد ئێستاکەچن ئەو وڵاتانەی کە ئێستا دەبێت ئێمە نەچینکی کامیانن لە وەزایەت خارجە ئەلمان و ئەلامیان کرد ئیمساڵ وتیان تورکیا زۆر ئەمنیەتی نییە ئەمساڵ ئەڵمانیەکان زۆر کەم چوونە تورکیا زۆر ئەمنیەتی نییە مەچن خاسرێک بە خاطرەوە وڵاتگەر عەربی ئیسە کەمێ نائارامە چرا بیشترین هند اسپانیا و ایتالیا امسال بومن فروشمن اخته تازه ل یونانیچ گریشلند و چه بو بله بلام کشورگر عربی و کشور ترکیه و تیگه نه اعلامیان که نه امنه بله پرسیار دعوی ازش تێ بکەم ئەێ ئەم گەلێک سپاسە دەکەم پرسێ منەما بڕاستی هەموو تە گەلێک باش وەزن تا ئەمڕۆنی کردن ئەم گەلێک سپاسیاتە دەکنش بۆ بەشتابووناتە دەبەرناما کوردی دە سپاس دەکەم واخام بۆ من افتخار بووە کە پێم لە بەرنامە ئەوە شەکەتکەم زۆر سپاس ممنون. ماڵپەڕی بەرنمەکەمان فۆنکۆز ئەوروپا دیئە. Das war's von uns Kurden diese Woche, aber es geht gleich weiter mit der griechischen Sendung Heloniko Rendezvous. Jetzt macht Fernamako die Feierabend und wünscht Ihnen einen schönen Abend noch. بله ساعت 25 و و دکه به 55 دقیقه و دما خاطر خواستنه هات و هفته او برنامه کردی جلیل کایا بوم برنامه پشکش کرد هیوی دارم برنامه بدلی و بو به و هندکارن دوباره برنامه لسر مال مالپرامه فونکود اغوپا پونکت ایل و داره برنامه کردی لوپ هیه هندکارن دوباره برنامه گوداری بکن و اگر هم بخوازن تو داخوازی رخ تیبنی رخنکی جمر بشینن کارن ات بشینن و که مگو حیا هفتیه پیشمه بمینن ده خیر و خوشی خوش ma ma ma ma ama Give, give, give. شما نو ما پاجر شما دو ما کینه شما ویو ما کینه شما ویو ما ای خاطر بر آزای ما امین به قیصر شما نینا نینا نینا شما نینا سر نانی نانی نانی نانی نانی شما به هر ما امو گدنون که به هر ما اورن شما به هر ما امو گدنون که به هر ما قد بینی آلن جرما ملت ما سیبرن یا تجبر قیقوم تفن بیر خلا سفاشیز چنا نینا نینا نینا شما دینم سنیم نانیم نانیم نانیم نانیم نانیم Don't judge a book by its cover if you don't even read. Yeah. Er hat keine Goldketten und keinen großen Schlitten, aber mehr Flow als der Amazonas. You wear the face of strength tank, keeping calm in a bomber's Odyssey ist der Independent-Philosoph des US-Rap. Virtuos, politisch und persönlich. Funkhaus Europa präsentiert Odyssey. People really don't understand how super good I am. Am Dienstag im Lido in Berlin. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.